En nie, jylle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hee en jou vijand moet jy haat. Maar ek sê vir jylle, jylle moet jou vijande lief hee, sien die wat vir jylle vervloek, doen goed aan die wat vir jylle haat, en bid vir die wat jylle beledig en jylle vervolg, zodat jylle kinders kan word van jylle vader wat in die hemele is, want hy laat sy zoon opgaan oor slechtes en goeies, en hy laat reen op rechtvaardiges en onrechtvaardiges. Want as jylle lief het die wat vir jylle lief het, wat er loon het jylle? Toen die tollenaars nie ook diezelfde nie, en as jylle net jyl broeders groet, wat besonders doen jylle dan? Toen die tollenaars nie ook so nie, wees jylle dan volmaak soos jylle vader in die hemele volmaak is?